Irene Lajaza puro egunon. Egunon. Eta zu etxepare Euskal Institutuko zuzendaria zira, horretaraziko dugu, eh, etxepare e, institutua zer den, hartan Euskara eta Euskal Kultura eta Sorkuntza sustatzeko dezagutarazteko e, eh, erakunde publikoa da, eta behemezala behiki beraz zakolo bazkizeneko egitasmoa orkestu zinuten, frankofoniaren ere moan Euskararen eta Euskal Kulturaren presentzia eta ezagutza indartzeko, nire lan galdera hori izango da, zer frankofonian zer ekartzen aldio eskolari frankofoniak? Bueno, badakizu e, eh, Txepare Euskal Institutoaren egitekoa e, badela Euskara hizkuntza eta kultura mundura eramatea, ez? Euskal Herretik e, eh, kanpo zabaltzea eta ezagutaraztea eta alegin horretan, ba, ba bai hizkuntzarekin eta kulturarekin e, kanpoan, ba 11 hildo ditugu disiplina e, guztietan, ba kultura ezagutarazteko. Eta egia da, e, ba, gure hain gugandik hain gertu egonda e, frankofonearen eh, eremu hori, egia da ez dela euskal kulturaren eta euskararen presentzia handien eh, ba, ba, jasotzen duen edo edo erakusten duen e, lurraldea, ez? Edo geografia. E, esaterako e, euskerazko literatura hainbat hizkuntzetara itzultzen da urtero, baina frantsesa ba normalki ba ez da izaten hor e, gehien itzulitakoen artean hizkuntza gisa. E, hori bezala ba beste amaika tokietan eta ba, iruditzen zego, aukera berriak e, eh, sorditzak egula euskal kultura erakusteko, ba, bueno, hainbat dinamika martxan eh, jarrita. E, parte hartzailea izan nahi duen egitasmo batean, e, alegia ba, sektorekin eta eragilekin eta batera egin nahiko genuken egitasmo batean, eta, eta bu importantea da, arnaz luzeko eh, ba, denbora tarte batean, ez? 2000 eta sortzi bitartean. Beraz, e, eh, hori da funtzean ba, proposatzen duguna pro, e, honekin. Zer da, aipatzen nugularik, frankofoneran ere mua, zer da gira susen? Bueno, frankofonia deitzen diogu, frantsesa hizkuntza e, duen mu geografiko horri, Frantzia noski, Quebec ere bai, Belgikan, Suitzan, Luxemburgon erabiltzen da frantsesa, baita ere Afrikan eta garai batean, ba frantses eh, hizkuntzaren presentzia eramantzena eta eta dagoena eta geratu zen toki e, eh, hoietan, ez? Honekin lotuta, bide batez, konturatzen gera frankofoneren ere muori, hori eh, ba, neurri batean azkenean e, bueno, eratorritako e, geografia bat osatu duela ez eta ez jatorrizko hizkuntzeekin bereziki e, errespetuaz e, eginda edo horretan oinarrituta e, mendeetan zehar eta eta in zuzen ere lekarrizketa hori ere mai gainean jarri nahi dugu ez gu hizkuntza gutxituok euskara bezala espainolarekiko edo frantsesarekiko E, bueno, badaukagu zer esana iruditzen zaigu munduan, e, euskararen kasua harremanetan jarri nahi dugu beste hizkuntza gutxitu batzuekin eta euskal kultura jarri nahiko nuke e, leio edo bitgin edo e, espazio batzuetan e, ba, edo nongo e, kulturarekin eta sorkuntzarekin batera. Hmm. Hori lortzeko zut e, lau lan hildu e, berezitu zuela batzeko, ipatzeko zein dira? Bai, batetik, e, guk orokorki Euskal Leioak e, eh, deitzen diegu, ba, jaialdiekin eta kultur programazioekin e, adosten ditugun euskal sekzio edo atalei, e, kasu tipiko bat izango litzateke, ba, jaialdi batean euskal ziklo bat egotea edo edo xe, atal bat berezia, ez? Izan ere, une honetan oraintze <laughs> nantesera iritsi berria gaude, e, badagoelako hemengo zinemaldi batean, e, eh, Fenetro Bask edo Euskal Leio bat, ba, gure zinemagintza urtero-urtero erakusten duena. Ez? E, horrelakoak egin editugu, e, a, bueno, are eta toki gehiagoetan, e, bueno, eta alden neurrian batoki esanguratsuetan, ez? Bigarrenez, eh finanziaziorako aukera berriak plazaratuko ditugu, deialdi ezberdinak eh, eskainiko dizkegu euskal sortzaile guztiei, ba hor ere, ba hainbat eh, azoka, foroetan parte hartzeko jaialdietan bait ere eta mugikortasuna lagunduta. E, hau noski, Agustia noski, eta hirugarren hildoa izango litzateke, ba baita ere Ipar Euskal Herriko ba, eragile eta sortzaileekin batera, ez? Esan nahiko nuke em, berez Etxepar Euskal Institutoa naiz eta izan em, bueno, ba, sortutako erakunde bat eta hango e, erakundeen menpe dagoen e, ba, instituzio bat, e, guk euskal kulturari modu zabalean begiratzen diegu eta eta bueno, bada gure egunerokoa baita ere, ba lurralde guztietako eta baita ere baipar Euskal Herriko sortzaileak eta laguntzea kanpoan E, proiektuak eta birak eta barreta dituztenean, ez? Beraz, harreman hori funtsezkoa da, ze, bueno, bagun gauden tokitik ez gara inor eh, <laughs> zuei edo e, Euskal Herrian daudenei esateko nola eraman berdan euskara eta euskal kultura ba, frantzisa hizkuntza nagusi edo hegemoniko gisa duten lurralde batera, ez? Eta horregatik, e, bueno, ba nahi hau modu zabalean e, planteatu eta eta o, bueno, une honetan bidearen hasieran gode. Eta amaitzeko laugarren hildoa edo edo edo helburua ba, e, eh, badeguna da euskara hizkuntzari prestigioa eh, ematea baita ere. E, hor iruditzen zaigu munduko beste hizkuntza gutxituen e, familian bagerala zentzu batean eta e, bueno, gauza batzuetan e, eredugarri edo edo izan gaitezkela inspiragarri e, besteentzako, e, baina eraberean baita ere, eta horretarako existitzen da, etxipare bezalako institutoa, ba ez dugu bildurrik izan nahi, e, ba txikiak ez diren hizkuntza horien alboan e, oinez ibiltzeko munduan baita ere ez, eta horregatik e, harremanetan dago, ba beste instituto demagun haundi, edo e, dudigabe <laughs> haundiago e, hoiekin e, ba, munduan eta eta horregatik ba bueno eta bide hortatik ere ba bueno hegemoniek e, marraztu eh, izan dituzten e, mapa hoietan ere ba anistasuna azpimarratzea azpimarratu nahiko genuke eta eta elkarrezketa hori ba sendo ba mai gainean jarri eta horrekin batera baita ere ba zehazki e, ba egoera diglosikoan euskarak bizi duen eh, egoera horretan dauden beste hizkuntza batzuekin ere bat egin Eh, kasu honetan ba frankofonia zabal horretan dauden beste hizkuntza gutxituekin harramanetan jarriz. Mm. Jeseski, epizuduzu, eh, Quebec, Brusela, eta eh, munduan um, gain beste, frantzesa, mintzo diren beste e, lujaldeetan. Ezagitz, ze, ze duten ezagutzen dute, Euskal, Euskara, Euskal kultura, edo oraindik justuki hori da ere pixkat egitasmo hori ezagutaraztea. Do gaizki ezagutzen mm dute. Hmm. Bueno, eh, hor, justu bitoki hoietan, eh, kebeken, bai kebeken, eta bai belgikan, bruselan eta bar, baditugu lan hildo batzuk azken urteetan elantzen eh, ari garenak, eh, eta esango nuke, opentsatu nahiko nuke maitzen mandutela, ez? eta pixka bat gehiago ezagutzen gaituztela. Baina, eh, hau orain, eh, zakolo bazke aurkeztu dugun honetan, ba, geografia zabal bat eh, hartuko degun e, bezala, alegia frantsesa hitz egiten duen geografia bat, bazkenen ba, iruren da, bat e, milioi lagun hartzen dituena, ez? Beste batzuetan ere, ba, eremu e, demagun e, txikiagoei ere erreparatu diegu modu estrategikoan. Eskozian izan gera, Quebecen izan gera, Flandrian izan gera, eta kasu guztietan bertako eragilekin elkarlana sustatu dugu eta elkar ezagutza ez? Izan ere, ebideiak eta gara izan ditugu, hango eragileak ona etortzeko, ezagutu ezaten zendan gure e, kulturaren errealitatea. Eta mm, bai esango nuke, ba gure inbertsioiek denek e, izan dutela, izan dutela emaitza. Ez unean bakarrik, baizik eta gerora mantendu diren hildoak badaudela eta elkarlanak. E, beraz, bueno, e, behar bada, Frantzian e, zailagoa delako, ba, indar gehiago jarri beharko dugu, ez da, hain er, errexea, edo, horren arte ez da, hain izan, haiekin horrelako harremanak eta egitea, baina hori da gure bueno, gure helburuetako bat, ez? Eta, hoxe, gauza batzutan, behin gertatuko diren gauzak, sustatuko dira kaso, ba, pixka bat ezabalkundea e, eragin nahi dutenak, baina bai da gure egitasmoa, ba, e, eragileak eroen artean ere elkar ezagutzea, eta etxepare izatea lagun, bueno, ba, programak laguntzen, finantzatzen eta bultzatzen baita ere, ba, hori posible izan dadin. Hmm. Azken galdera bat, eh, Merdin, aipatu duzu, prestigiorena, ezagupenarena, pixka terantzun diozu ere galdera adimena, zer ekarriko dio e, zinez Euskarari ezagutza horrek munduan gain ezagutu izataz? Batetik irakaskuntzak e, esango nuke. E, e, etxepare institutoan arduratzen gera esaterako, bueno, bi, bi irakaskuntza sare e, kudeatzen ditugu, batetik euskal etxeetan euskara eskolak eh, ematen dira, eta hori e, euskara munduan programan laburtzen da, eta eta guk kudeatzen dugu hori institutotik. Eta horrekin baita ere, ba, kanpoan den komunidadeak mantendu ezakea rotasuna, hizkuntzarekiko eta belaunaldi belaunaldiz belaunaldi ere pasa dezake eta eta bueno, ez galtzeko ariketa hori egiten laguntzen diogu. Bestetik unibertsitatera ere, munduko unibertsitateta ere eramaten dugu euskara hizkuntza eta euskal kultura eta une honetan 36 unibertsitateetan mundu osoan zehar e, irakasten da. Ikasketetan txertatuta dagozkion kredituekin eta bar, eh, alegia benetan dago txertatuta ikasketetan eta horrek usten dugu egiten diola ekarpena, ez, gure gure hizkuntzari eta gure hizkuntzan egindako kulturari jakina. Hmm. Eta gainera katedrak ere baditugu 12 bat munduan, eh hain zuzen ere ikerketa sustatzeko asmoz sortuak eta gaizeatzak e, urtetik urtera gaizeatzak eta baita ere jorratzen dituztenak, baia gerradu ondoko mailan, ez? Mm. bueno, usten dugu hori badela eta badela baita ere euskaraz sortzen duten e, sortzaileek, artistek, euren lana e, euskeraz ere munduan erakustea. E, une honetan, ez dago azpititulatu e, ezin daiteken e filmerik edo e, antzeslanak ere e, bueno gain bitartez eskaini daitezke jatorrizko e, hizkuntzan bertxolari baten jarduna egin daiteke itzuli e, aldi berean baita ere audientzia baten aurrean eta eta gure beti ez eta horrela bada euskal kultura hizkuntzi gabekoa baita ere ez demagun arte plastikoa eta guzti hori edo dantza kasu batzuetan baina bai e, alden neurrian e, gure alegina izaten da jatorrizko hizkuntzan euskeraz eh, erakustea sorkuntza hori eta alden eta jaialdiei dagokienez esaterako, ba, ba garrantzi handia eta eta oihartzun handiena duten eh, tokietan ba, kokatzea, ez? Eh iruditzen zen ez degula lotsarik izan behar, e, Eta, eta bildurrik, eh, horren aurrean, munduak gero eta gehiago ohitutzen ari delako jatorrizko hizkuntzak entzuten, ez? Horregatik gure obsesioa da <laughs> anistasuna globalizatzea, ez? Gurea eta besteena, baina gure kasuan gurea defendatzea, ez? Baduela balio, e, bueno, ez berdina, balio handiagoa Euskarazera eramaten badugu mundura. Hori da mm. gure leloa. Deialdia, bota duzu, milesker, irene lajazaiz burua, milesker. Zuei, zuei egunon.